Fazendo fumaça, perturbando a vizinhança. A vizinhança. Fazendo fumaça, perturbando a vizinhança. A vizinhança. A vizinhança. Fazendo fumaça, perturbando a vizinhança. A vizinhança. Faz barcada, bop, passaram devagarinho. Se tentar no lotiva, escuta oh. a do oh. Eu lembro tava do lado lá no passado. Quem acreditou, quem deu risada. E quem me gastava agora é fácil. Vários querendo parar do lado, mas só toca no tesouro quem tava naquele barco Não é pela fama, eu não gosto de sucessagem, nem muito menos de câmera. Pelo meu faixa, é pelo meu mano alvejado bem na porta da minha casa Pelas nota que enche a mesa e paga as contas lá de casa Pelas peças que hoje eu porto e quando era menor sonhava Pelos amigos da onça que hoje diz que acreditava E agora aqui do alto mais um pouquinho eu não te enxergava E quando eu passo é difícil ele não notar, sente o cheiro do meu Dior Pega a presença pelo ar, Cartier na minha cara E essa armação não é banhada, Lacoste, tecido esporte Só pra dar uma respirada